Buenos días eh, a todos. Vamos eh, a hacer la presentación, una presentación del Plan Municipal de Empleo del año 2012. En primer lugar, quiero dar las gracias a los medios que estáis presentes en este acto. Y después ya le voy a ceder eh, la palabra al concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo. Decir así como datos un poco generales que el ayuntamiento está trabajando mucho lo que es todo lo que es eh, la formación, el autoempleo. Eh, estamos trabajando mucho también el tema de los nuevos emprendedores que creemos que hoy en día, eh, con la situación de desempleo que hay actual, que tenemos, pues queremos que tenemos que encaminarnos y encauzarnos a buscar eh, nuevos métodos de trabajo y por eso estamos también apostando y ayudando mucho a los nuevos emprendedores que desde el ayuntamiento, junto con el autoempleo, la formación y el empleo, son los tres eh, los cuatro pilares básicos que, que sostienen este plan de empleo municipal del año 2012. Decir que o Ayuntamiento de Porriño non va a escatimar ni un solo euro de sus presupuestos en todo lo que sea la creación de empleo y aproximadamente, en, en, incluyendo los planes de cooperación y de colaboración social y las ayudas que esperamos obtener en la misma cantidad de los años anteriores, tanto de la Junta de Galicia como, eh, como de la Diputación de Pontevedra, el total del plan de municipal de empleo para el año eh, 2012 abarca la cifra de 4.758.000 euros. A propósito de esto, decir eh, que durante el último año eh, por parte de la Oficina eh, de por Empleo de Porriño se han integrado 138 eh, personas, o sea que han sido 138 personas que han de, dejar de estar formando parte de las listas de desempleo. Y también decir que durante los dos últimos años, desde febrero del 2010 a febrero del 2012, El número total de desempleados en el Ayuntamiento de Porriño se ha incrementado en 429 personas. Esto decir que supone aproximadamente un 16-50% del número de desempleados totales que hay, es decir, que viene a representar una cifra de un 8% anual. Cifras que en una población eh, eminentemente industrial como es eh, la población de Porriño, en donde sin duda alguna es el, la referencia de, de toda la industria, me atrevería a decir que en todo el sur de Pontevedra, y que en épocas de crisis como la actual que estamos viviendo, una época de crisis eh, pues, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional y a nivel europeo y a nivel mundial casi podríamos decir también creemos que el trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Empleo desde, mi punto de vista es encomiable, es un trabajo que no merece ninguna duda, es un trabajo de muchas horas, de muchos profesionales eh, dirigidos por el concejal de empleo aquí presente eh, Alejandro Lorenzo, y decir que el Ayuntamiento de Porriño, eh, aproximadamente desde el año, desde junio del 2007 al mes de enero del año 2010, eh, que había un gobierno anterior y en épocas de menos crisis se han incrementado 957 desempleados y desde junio y desde febrero del 2010 a febrero del 2012, como dije antes, el número eh, de desempleados son 429 eh, personas más en las listas de paro. Eh, lógicamente, estos datos que, son, que están en cualquier listado para consultar no son unos datos nada esperanzadores, pero sí decir que desde el Ayuntamiento de Porriño, pues creo que hacer más de lo que se está haciendo por conseguir empleo es, difícil de, conseguir. a pesar de la situación económica que hay, a pesar de la situación de desempleo que hay, a pesar de los seres que muchas empresas eh, de porriño, eh, sobre todo del sector de la automoción, están llevando a muchos de sus empleados a engrosar a listas del paro, decir que con todo lo que se está haciendo de formación, de autoempleo, de inserción y eh, de empleo y de formación, Decir que estas cifras eh, de desempleados que hoy tenemos en el Ayuntamiento de Porriño, que en estes momentos, al mes de enero, eh, cerramos con 2.538 desempleados, decir que sin todos este, est estos trabajos que se están haciendo desde por empleo, en estes momentos serían muchos, mucho mayores. Eh, por mi parte, creo que tenemos poco más que decir. Decir que, como ya, dije, como ya dijimos eh, en, en distintas ocasiones, Eh, los pilares fundamentales en los que este ayuntamiento va a trabajar en los próximos años, mientras la situación eh, no, cambie en un rumbo para mejor, van a estar orientados especialmente en tres pilares fundamentales que para nosotros van a ser todo el empleo, creemos que es la primera necesidad, la segunda necesidad van a ser los servicios sociales, eh, ahí tampoco vamos a escatimar ningún dinero, y la tercera de todas ellas, que tampoco vamos a escatimar dinero, porque creemos que es una una medida de futuro es todo lo que está el Ayuntamiento de Porriño ha dedicado a todo lo, que es el tema del deporte, que además de las subvenciones nominativas, eh, puedo decir en estos momentos que durante el año 2012, con el mantenimiento de infraestructuras, nuevas infraestructuras y subvenciones nominativas que hemos dado a los clubes, hemos sobrepasado eh, con creces la cifra de 1.200.000 euros. Vamos a seguir trabajando en estos pilares fundamentales que creemos que es lo que en este momento es la, los vecinos de Porriño necesitan y esperamos no defraudarle eh, a los porriñeses porque sobre todo en el, en el plan de empleo eh, sí que en, todos los temas eh, relacionados con empleo sí que ya me atrevo a decir que en estos momentos es un auténtico drama el que hay y que quiero felicitar tanto al concejal como a todos los empleados del Ayuntamiento de Porriño por todo el esfuerzo que están haciendo todos en general, aparte de los que trabajan en la oficina de empleo, todos los empleados del Ayuntamiento de Porriño están concienciados en todo lo que es poder combatir el paro en, nuestro querido pueblo de Porriño. Le voy a ceder la palabra al concejal para que él entre ya eh, más en profundidad y en los datos que necesitéis preguntarle de todo el plan de empleo que estamos presentando hoy y después pues haremos una una ronda de preguntas para los que querráis pues, que aclaremos más, os informemos más detallado de todo esto. Gracias por vuestra asistencia y muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Como dice, unha vez máis tamén daros as grazas pola, pola vosa asistencia a todos para para un, un acto máis que fai o Concello, neste caso, é a presentación do Plan de Emprego do Concello de Porriño, o ano 2012, insistir e repetir, como dixo tamén o noso alcalde neste caso, que cos tres pilares básicos que se fundamentará este plan de emprego vai ser o de emprego, o de formación e o do autoemprego. No referente ao autoemprego, unha vez máis, eh, que a continuar do ano 2011, seguiremos co asesoramento a, a emprendedores, a eh, difusión da cultura emprendedora, cos diferentes cursos que vai sacar o Concello Porriño para aquelas persoas emprendedoras que queran constituir unha empresa poidan saber os pasos a seguir e poidan a través do curso facer o seu plan de viabilidade e poder constituir a súa empresa dicir que o ano pasado, o ano 2011 eh, asesoraronse a cerca de 200 personas eh, 200 emprendedores e 52 persoas constituíron a súa empresa a través da nosa Concello de Emprego a través da nosa, do noso asesoramento Despois, seguir fomentando o cooperativismo, como así fixemos o ano pasado, cas distintas subvencións que nos concedeu a Xunta de Galicia para fomentar eh, ditación, neste caso, eh, a través da, da Consellería de Traballo e do Concello Porriño pois eh, fixéronse dous cursos para fomentar o cooperativismo despois que a seguir cas, cas posibilidades de financiamento que a través das distintas entidades financieras existentes o Concello Porriño está neste caso buscando eh, alternativas e eh, financiamento e eh, eh, microcréditos para que aqueles emprendedores que eran constituir a súa empresa tamén poidan ter axuda das entidades financeiras. No desenvolvemento rural, pois neste caso tamén o Concello Porriño quere apostar tamén por as distintas empresas que se poden crear no rural, neste caso eh, e axudarlle para, para que as empresas as distintas eh, posibilidades de viabilidade que poden ter a creación de empresas no, no rural Unha vez máis, unha vez máis non, o ano pasado que se quixo facer, pero bueno, por, por eh, materia presupuestaria, que decir, vaise, vaise facer este ano que é o premio Antonio Palacios, aqueles, eh, neste caso, eh, emprendedores que queran constituir unha empresa, que teñan unha empresa innovadora, podrán anotar un premio neste caso que, que un jurado elixirá aquela persoa, aquela persoa, o grupo de persoas que, que teñan unha, unha idea innovadora, pois como primer premio 3.000 euros, como segundo premio 1.500 e como terceiro premio a empresa innovadora será, eh, será con unha cantidade de 1.000 euros. Despois, eh, neste caso, o Concello do Porriño por primeira vez tamén eh, fará o que é a bonificación para aquelas eh, emprendedores que tamén queran constituir a súa empresa destinará unha cantidade de 120.000 euros. 120.000 euros que serán para 80 beneficiarios. Neste caso, estes beneficiarios de, da cantidade de 1.500 euros para cada beneficiario que constitúa a súa empresa eh, no Concello do Porriño. Despois pasamos á línea, neste caso, de emprego, na línea de emprego na que a través da nosa bolsa de usuarios que temos eh, na Concellería de Emprego, que contamos con 3.100 usuarios na nosa bolsa de emprego, dos cales eh, reciben un asesoramento diario, eh, neste caso eh, na nosa concellería, de, de 30 persoas, 30 persoas que, que máis ou menos ao mes eh, orientase laboralmente a 600 persoas que pasan pola nosa oficina para poder, neste caso, orientalos e buscarlle unha salida profesional. Eh, das distintas ofertas que podemos, neste caso, tramitar na Concellería de Emprego son eh, anualmente 700 ofertas que recibimos de distintas empresas, dos distintos periódicos, que, que neste caso, de distintas páxinas web, eh, son ofertas que, que conseguimos e eh, tramitamos, decir que, eh, se me permito, señor alcalde, ratificar o que dixo antes, que, que dixo 136, a sensación laboral son 181 no ano 2011, fixemos, eh, fixose por parte do Concello Porriño eh, 32 sensacións laborais no ano 2012, no que levamos neste mes, e 181 no ano 2011. Despois faremos unha formación específica, tamén para neste caso a xente que se encontra no Concello Porriño en colaboración social, colaboración social é aquela xente que cobra algún tipo de prestación, que cobra unha cantidade por, por para, polo RAI, polas axudas, neste caso familiares, pois fan traballos en colaboración social co Concello. Pois o que pretendemos facer é que esta xente, que a maior parte da xente que vior cobra algún tipo de prestación e realiza eh, tarefas no Concello de Porriño, eh, que se dedicaron o mellor toda a vida á produción ou toda a vida a unha especialidade que agora non ten salida profesional, pois a través do Concello Porriño que se vai contratar, eh, fomentar a contratación neste caso de docentes, docentes para que as distintas persoas que están en colaboración social poidan ter unha cualificación necesaria para a súa inserción laboral, no cal ser docentes eh, darán a especialidade ou sector que neste caso ten o Concello Porriño na, nas súas facetas diarias, pois poder formalos cunha clase, cunhas clases de teórica eh, eh, e outra de, neste caso, de prácticas no mesmo Concello pois seguiremos ca nosa, con nosa implicación, con noso fomento da caxente, aquela xente toda que está desempleada no Concello de Porriño faga a tarxeta de por emprego, unha tarxeta específica, neste caso de, do Concello de Porriño, para aquelas persoas que neste caso están desempregadas, sellen eh, mensualmente, ou neste caso son, son de tres meses, a, a súa tarxeta para que nós teñamos eh, de alguna maneira o cotexo, o cotexo diario e o cotexo mensual daquelas persoas que se encontran desempleadas podemos traballar con elas tanto en materia de formación tanto en materia de autoemprego, como tanto tamén en materia neste caso de buscar as salidas profesionais que poidan ter porque tamén o Concello Porriño quixo facer isto, porque neste caso tamén detectamos que hai, hai xente, un número importante de xente neste caso que non son do Concello Porriño, non están empadronados no Concello Porriño e figuran como demandantes de emprego no Concello Porriño. Pois o queremos facer e con este cotexo, con esta tarxeta, pois que a Concellería de Emprego, neste caso que a que pertenece ao Concello Porriño, e a que ten que velar polos intereses e polo, polo traballo, do, neste caso, a formación dos empadronados no Concello Porriño, pois que sepan, que sean realmente os que, os que realmente a Concellería de Emprego traballa por eles. Despois seguiremos unha vez máis cos programas integrados de emprego que nos concede a Xunta de Galicia, ano tras ano, na que este ano, eh, para este ano concederon 61.000 euros, o ano pasado tamén outros 61, pois que é un programa integral na que, neste caso, a Xunta de Galicia eh, beneficia a 100 persoas en colaboración con o Concello Porriño para que esas 100 persoas consigan unha inserción laboral. De que maneira? Pois con, con esa cantidad de dinheiro poder facer programas de formación para que esa xente se forme nunha especialidade, se cualifique para logo, a través dos técnicos que temos tamén, que neste caso que de inserción laboral que visitan as empresas diariamente, poidan ter unha, unha inserción laboral. E para que as persoas que neste caso están ca de por emprego e, e non están integrados no plan integral da Xunta de Galicia que nos concede, o Concello de Porriño tamén destina unha cantidade que será un programa por empregate para que a xente, nas mesmas funcións que tendrá neste caso o plan integral, aquela xente que neste caso está ca de por emprego, poida, eh, poida non, é o que se está facendo a través dos orientadores das técnicas de emprego, buscar o seu perfil, axustalo neste caso para as insercións laborais que é o que se está facendo cos pues, programa por tú pois diferenciar en sectores, sectores como tan aliados neste caso como son construcción, cantería e demais, pois intentarlle buscar outra salida profesional, especializados noutra, noutra especialidade e, eh, e cualificalos para que nun futuro teñan unha boa inserción laboral despois os programas de, de cooperación que non a través da, da Xunta de Galicia a través de, de que este ano tamén queremos conseguir ca, ca Diputación de Pontevedra o Concello de Porriño destinaranse 450.000 euros para conseguir contratos parciais contratos neste caso na que na que se, os distintos sectores que, que especialidades que pode ter o Concello Porriño como son obras, limpieza, como son jardinería, como pode ser acción eh, ou asulidades administrativos, aqueles empleados do Concello Porriño a través destes programas de cooperación poidan ter tamén un, un traballo nun mínimo de seis meses, non que se beneficiarán cerca de 180 persoas. Despois seguiremos tamén unha vez máis co, co Feirón de Emprego que xa fixemos o ano pasado na que trouxeramos, eh, bueno, conseguimos eh, traer a máis de 40 empresas con, con 100 ofertas eh, que se conseguiu insertar, que, bueno, das, das 100 ofertas ter eh, un 50% de, de inserción laboral nesas ofertas que creo que foi logo importante eh, e continuaremos con, con dito Feirón e despois, neste caso, o Concello Porriño vai destinar tamén eh, 241.000 euros para para neste caso fomentar a contratación, a contratación das distintas empresas, os usuarios que, que pertenezan á nosa bolsa de emprego, na, de, na bolsa de por emprego, neste caso os 3.100 usuarios, eh, os estarán desempregados que non, as empresas que, que neste caso contraten a xente da nosa bolsa tendrán unha bonificación por, por dita contratación deses usuarios. Dicir que o Concello Porriño bonificará as empresas que contraten a usuarios que estén na nosa bolsa con 1.500 euros por cada un dos contratos, 1.500 euros de colectivos desfavorecidos. Colectivos desfavorecidos son mulleres, mulleres maltratadas, mayores de 45, menores de, menores de 30 anos, eh, discapacitados, eh, todos os colectivos desfavorecidos, con 1.500 euros. Tamén incluímos nesta rama, porque según o estudio que temos na nosa bolsa, creo que é unha, unha área que, que temos que tocar e creo que é importante, aquelas persoas que xustifiquen non, que no ano 2010 entre o ano 2010 e o ano 2011 poidan xustificar que estuveron un ano como da de alta como autónomos que non teñen ningún tipo de, neste caso, de, de axudas nin, nin de prestacións a hora de acabar o autónomo, pois aqueles eh, que poidan xustificar o, como un ano a, a, a súa dada alta como autónomo, pois o Concello Porriño tamén o bonificará a esas empresas que os contraten con 1.500 euros, incluímoslo no mismo neste caso, eh, no mesmo paquete que, que as persoas de colectivos favorecidos. Despois, o resto, de, neste caso, que usuarios da bolsa, eh, bonificará o Concello Porriño para os contratos temporales con 1.200 euros e eh, para os contratos que, que se consigan indefinidos das distintas empresas 2.000 euros para os contratos indefinidos. Despois pasamos a, na última área, neste caso que era área de, de formación, que é unha área de formación que creo, creo que é unha das, das máis necesarias, non é que a que deba apostar do Concello de Porriño, porque debido tamén ao cotexo que facemos que tamén da nosa bolsa, o nivel de cualificación que pode existir na bolsa eh, está entre o baixo e o medio, porque ahora as distintas ofertas que que recibimos das distintas eh, empresas eh, e ofertas que tamén recibimos das páxinas web e eh, que conseguimos os periódicos o nivel de cualificación que piden para, para ese posto de traballo é alto, entón é eh, alto e específico. Entón o que intentamos é realmente que as ofertas que recibimos diariamente conseguimos pois pues, cualificar a esa xente para que teña esa exercio laboral. Pois pues, iso eh, empresas que nos piden un ingeniero pero que teña que teña un curso de inglés avanzado, que teña mellor o, o SAP ou, ou así, pois pues iso que se intenta, non? formar esa xente especificamente para posto de traballo, formar esa xente para que teña un, un nivel de cualificación superior a outros demandantes de emprego de outros concellos e eh, que teñan teñamos así un nivel de competitividade superior a outros concellos para poder ter a súa inserción laboral. Pois así como digo, na, neste caso no, no referente a formación, o Concello de Porriño destinaron a cantidad de 2.485.000 euros para os distintos eh, cursos que ten pensado facer o, o Concello Porriño, distintos cursos como o Obradoiro de Emprego, como a Escolas Taller, que son para menores de 25 anos, e o Obradoiro de Emprego para maiores de 25. Neste caso, eh, contamos con unha vez máis que, que a Xunta de Galicia este ano saque saque a orden para, para dita escola taller, o dito obradoiro de emprego, o Concello solicitala, e o Concello neste caso tamén ten pensado facer o seu propio o seu propio obradoiro de emprego. Dicir que as distintas líneas que temos na, na área de formación están a la de aula do Concello, aula do Concello que son cursos propios que dada que imparte o Concello Porriño, na que se farán en, en, bueno, este primeiro semestre 25 30 cursos, no total do ano pensamos facer sobre 50, na que se temos pensado mover a un, un, un nivel de usuarios de entre 800 e 900. Hai algúns cursos que se dan, neste caso, remunerados nunha cantidade por asistencia, por desplazamento, todo íntegro por parte do Concello Porriño, cursos como atención al cliente, caixero repoñedor, primeiros auxilios, socios sanitarios, son cursos que, de, que quere impulsar o Concello Porriño neste caso, e que a través das súas visitas ás empresas notamos a demanda de formación que tamén que é o que, é o que se busca. Non? Despois os cursos da FD, que son os cursos para acción formativas para os empregados que nos concede a Xunta, a Xunta de Galicia ano tras ano, nas que marcan as súas prioridades, prioridades e nós tamén neste caso queremos marcar as nosas porque depende da, neste caso da demanda que temos das empresas pois notamos que siguen necesarios cursos como, como a FD neste caso que son de febrero a diciembre eh, como atención de socio sanitario que xa se fixe un obradoiro e que teñen unha salida profesional dado que neste caso temos 24 ahora mismo convenios de colaboración con, con residencias para para facer este prácticas en esas empresas notamos a demanda, a oferta demanda que hai e por iso intentamos eh, cualificar a, a xente nesta especialidade. Pois eh, neste caso que vai facer eh, o Concello Porriño o que fixo, solicitar o CFD para socio sanitario, para energías renovables, para cociña, para peluquería, para camarero. Son cursos que que teñen demanda e así vamos a, a demandarnos tamén. Logo, diferentes cursos que saca, neste caso, a Diputación tamén de Pontevedra, que este ano pasado sacara, eh, formamos a 30 persoas en primeiros auxilios eh, sociosanitarios, un curso, cursos cortos, neste caso, non son tan amplios como os que concede a Xunta de Galicia por esa fede, pero que tamén se fan ano tras ano. Despois, como dixen, nos obradoiros de emprego e escolas taller, pois neste caso que se van pedir a distintas especialidades que xa se tengan feito o proxecto por parte do Concello Porriño neste caso para pedir a Xunta de Galicia e para facer o seu propio en materia de energías renovables, en materia de sanitario, tanto a personas a domicilio como en institucións públicas e en jardinería. Despois faremos o de, como dixen antes, convenios de colaboración, na que neste caso o Concello de Porriño aporta 207.900 euros para os convenios de colaboración que son eh, para aquelas persoas desempregadas que non cobran que non cobran ningún tipo de prestación, neste caso é diferente a colaboración social, que parece que as persoas que non cobran ningún tipo de prestación non teñen axuda, pois o Concello de Porriño neste caso o que aporta esa cantidade para que esas persoas poidan facer prácticas tanto no Concello, nas distintas especialidades que ten en demanda, como as distintas empresas que fan prácticas cos desempleados do Concello de Porriño poidan facer prácticas na súa, na súa empresa. Despois seguiremos, neste caso, cos cursos, unha vez máis, cos cursos para, para que a xente se eh, poida poida sacar a eso, que son cursos importantes, que hai unha gran demanda, na que o ano pasado formamos a 188 persoas, das 188, 30 sacaron, o, neste caso, o curso da ESO, pois este ano temos unha gran demanda tamén con 175 persoas eh, e intentaremos tamén conseguir o mellor número de, de aprobados posibles. Unha vez máis tamén a, a Xunta de Galiza nos, nos concede os cursos CELGA, Celga 2, 3 e 4 que se, que se impartirán tamén nas oficinas de, de Por Emprego en, en Torneiros a rede CEMIT, unha vez máis tamén que nos concede que nos concede a Xunta de Galicia, que son cursos para a alfabetización informática que movemos o ano entre cursos pola mañá e pola tarde cerca de cerca de 500 persoas. E despois, por último, na área formativa neste caso son, son as becas, que este ano vai sacar tamén o Concello Porriño por primeira vez, becas para aqueles universitarios non só que estén eh, neste caso cursando a súa carreira, sino que nos últimos tres anos poidan tamén acceder a esas becas bueno, nos últimos tres anos despois do remate da súa, da súa licenciatura ou diplomatura e logo tamén os que fixeron os ciclos formativos que hasta ahora tamén nunca se, nunca se fixo é algo tamén que solicitamos nós por primeira vez que se poder ofrecer un convenio desta maneira para que as persoas que teñan eh, un ciclo formativo tanto superior ou, ou medio poidan, eh, neste caso, facer becas no, no Concello de Porriño. Neste caso, o Concello de Porriño tamén destinará a, a, a cantidad de 300.000 euros para que máis de, de 90, 90 neste caso eh, xóvenes e xóvenes po, neste caso poidan, poidan facer as súas prácticas no Concello Porriño dicir, como dixo antes o alcalde, repito que a cantidad de 4.758 que é o que quere destinar entre o Concello Porriño a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra para este plan de emprego municipal do ano 2012 en materia de autoemprego é cerca de 300.000, en materia de, de emprego 1.867.000, eh, entón, como dixen antes, na, na deformación 2.485.000. Pois este é o plan de emprego que presenta a Consello de Emprego do Concello de Porriño. Eh, como dixo tamén antes o alcalde, repito, creo que é unha labor moi importante que están facendo todo o personal humano que ten o Concello de Porriño, non só da Consello de Emprego, senón todo o Concello de Porriño, porque traballan día a día para que, os, neste caso, desempregados e desempregados do Concello de Porriño teñan un emprego e unha formación digna para todos. Moitas gracias. Gracias.